Və həmçinin İmam-ı Zəhəbi böyük günahlardan saydıqları şeylərdən biri də isbal geyinmək, şalvar topuqdan aşağı salmaq. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur Loğman surəsinin 18-ci ayəsində وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا yerdə təkəbbürlü olaraq yeriməginə, yerişinə fikir verginə, təkəbbürlənmə yerişində. Sözsüz ki, şalvarı topuqdan aşağı buraxan ancaq onun buraxmağına səbəb olan şey təkəbbürlülükdür. Bu zahirdir. Çünki təkəbbürlü olmasa kəsər. Kəsməsinə mane olan isə, olmaq isə təkəbbürlüydür. Kimlər desə ki, mən təkəbbürlük ucbatından buraxmıram, sadəcə adət olaraq buraxıram, o dediyində doğru deyil. Nəyə görə? Çünki gəlir. Buxari və Müslimdə gələn hədis, Buxaridə gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "Mə əsfələ minəl kə'beyni minəl izari fəfinnar." Topuqdan aşağı izar aşağı düşərsə Yəni sən övratını örtdüyün paltar topuqdan aşağı düşərsə, cəhənnəmdə olacaq deyir Peyğəmbər s.ə.v topuqdan aşağı. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v Buxari və Müslimdə gələn hədisdə buyurur: "Lə yanzurullah ilə mən cərra izarahu batara." Allah Teala qiyamət günü o kəsə baxmayacaq. O kəs kim deyir, topuqdan aşağı paltarını salıb təkəbbürlü olaraq sürücək yerlə. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Müslimdə gələn hədisdə, Üç kəs var ki, Allah-u Teala qiyamət günü onların üzünə baxmayacaq, nə onları təmizə çıxartmayacaq, nə onları da, onları şiddətli əzab gözləyir. Onlardan biri isə, birincisi isə isbal geyinən insanlar, geyindiklərini topdan aşağı salanlar. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v bunu açıqcasına qeyd eləyir. Deyir ki, paltarın haqqı yoxdur topuqdan aşağı düşməyə. Bu hadis şamildir. İstərsən geyindiyi şey əba olsun, istərsən geyindiyi şey izar olsun, istərsən şalvar olsun, nə olur olsun, topuqdan aşağı düşmək kəsinliklə qadağandır. Başqa bir səhih hədisdə e, gələn səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, möminin paltarının yeri topuqdan yuxarıdır. Yəni baldırıdır.